50 languages. 26. 26. ธรรมชาติ Al c a m คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ Veus allà la torre? คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ Veus allà la muntanya? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ Veus allà ป l poble? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะ Veus allà ร l riu? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะ Veus allà ป l pont? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ Veus allà ย l llac? ดิฉันชอบนกตัวนั้น M'agrada aquell ocell. ดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้น M'agrada aquell arbre. ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ M'agrada aquesta pedra. ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น M'agrada aquell parc. ดิฉันชอบสวนนั้น M'agrada aquell jardí. ดิฉันชอบดอกไม้นี้ M'agrada aquesta flor. ดิฉันว่านั่นมันสวย Ho trobo bonic. ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจ Em sembla interessant. ดิฉันว่านั่นมันงดงาม Ho trobo meravellós. ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด Em sembla lleig. ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ Em sembla avorrit. ดิฉันว่านั่นมันแย่ Em sembla horrible.